Ecce puer, qui eludo domum revertitur. Omnes discipuli vestimentis humidis domum revertuntur. Sed cur sanguis de naso fluit Marco? Sanguis, ei de naso fluit, quod Marcus, a sexto pulsatus est. Titus, Marcum vocare audivit, ac sextum opugnavit, mox, sextus ipse, umi iacens, ad duobus pueris pulsatus est, magna voce, patrem et matrem vocavit, nec vero parentes eum audiverunt, vox sexti, a nullo, praeter pueros, audita est. Marcus, atrium intrans, non statima patre suo cognoscitur. Sed cum primum filius patrem salutavid, Iulius vocem filii cognoscit. Tum, cruorem in face eius conspicens, exclamat pater, o mi fili, quis te pulsavit? Marcus. Bos iratus cornum e pulsavit. Iulius. Id verum non est, is, qui te pulsavit, cornua non gerit. A quo pulsatus es? Marcus. A sexto pulsatus sum. Iulius. In telle te non cornibus, sed pugnis pulsatum esse. At curtu tu pulsatus es? Marcus. Primum sextus me pugno pulsavit, sine causa, deinde ego et titus illum pulsavimus. Julius. Quid, vos duo unum pulsavistis, duo cum uno pugnavistis? Marcus, se, et titum, excusare conatur. At pugnavimus cum puero maiore. Solus sextum vincere non possum, nam is multo maior ac validior est quam ego. Sextus tam validus est quam bos.